Ezabuli ya kinana na mwenda Isiraeli omunaku natakira omukama Waitu mukama ebiro byona ndiyebuga ikishakyawe akanokange kabarulire emizarwa yona obwesi gwabwao ikishakyawe kibao eira iliona obwesi gabwao nkeiguru tibuwao okagamba oko wakozire endagaano n'endonkwa yawe oko wanahirire Daudi omwiru wawe oko olirinda bayijukurube ebiro byona nokumuhangira enketo eyamakiro gon waitu mukama eiguru likusingize arubitangazo byawe likusingize omunteeko yabatakatifu bawe harobwesi gwabwawe noa omuyiguru owo bakulenga omukama noa omuli baruwanga alikuigana omukama ruwanga owenteeko yabatakatifu etina omuwango atinisa kushaga bona aba muli embadu zona waitu mukama ruwanga wa mahe owa maninka iwe noa waitu mukama Iwe omwesigwa atalengwa Iwe okiza akairiro kenyanja amani Oro amayengo gayo gaimuka iwe ogachuleza Okasinjagulikya Rahabu nkomutumbi omubushobora bwawe watamagya ababisha bawe Eiguru lyawe nensi kwako eba yawe niwe ntabuko yensi nebigirimbiona bikara nakasi ayabitonzire niwe amabanga ga Taboli na Elimoni nigakuwaisiriza oina amani gangi obushobora oinabo amani gawe tiga kugambo emisingi yenketo yawe bugorogoki neyaki ekishano bwesigwa bigenda bikwebembeire baberwa abantu abali kumanya kuzina akanyawera abali kwakizibwa ekitangara kyobuso bwawe waitu mukama abali kusiba nibakushandukira nibakusingiza arobugorogoki bwabo niwe mani gabo obobebuga arwengonzi zawe otuwa okusinga endashana engabo yaitu eba yomukama omutakatifu wa Isiraeli niwe mukama wo mukama waitu erai akabonekera omwesigwa wawe wa mugambiroti omunyamani namujweka rukinga aronkirwe omubantu namukuza na gwamu Daudi omwiru wange namukora majuta gange agatakatifu obushobora bwange bulimugumao ebiro byona no mkono gwange guli mugumisa omubisha tali mushagi amagezi no mubi tali mulerembya ndijungirira ababishabe alebire abamunoba mbabuike omuitaka obwesi gwabwange nekishakyange biri mugumawo arwe ibara lyange arasingaga ababishabe obukamabwe ndibugobya anyanja engoma ye ngigobye amiga alintakira ati iwe niwe tata ruwanga wange rwazi rwange andokora ndi muindura muziga ijo omubakama bensi abe mukuru kushaga bon ebiro byona ndi mugumisa omukisha kyange nendagano yange eri mugumawo bayikurube ndi batao ebiro byona amo nenketoye kuika ama erirukagenzi kabana be baliebwa eitaka lyange batekomize migenzo yange kabalichwa ebiragiro byange batekomize miyango yange aundi kwata enkoni mbabona bonyi nimbatura entambara zaabo mbatere bazire amafugabo kyonka tindirekera kumugirira kisha anga kuchwa bwesigwa bwange tindi chuandagano yange handiki kuindura kigambo ekyandugire omukanwa omubutakatifu bwange nkanayira limo namara tindi beya daudi ebiro byona bayikurube bibali chweka enketo ye erinyikara omumaisho keizoba erikarao ebiro byona nkokwezi Orwe iguru liramire okwezi tikulitengeta mwenu kandi wanigalira enkuru amajuta yawe wa mushaima wa mutu wachwa endagano eyo waragaine no mwiru wawe rukingarwe warutokoza omuyitaka ensikaze zona wazisabaza ahansi eboma za wenene wazinaga omumatongo abayingu zibona nibamunyaga batanibe bona nibamushekerera ababishabe wabatera ishaija abamuno babona waba ebyera obogi ndaye wabukurubya wamunagirana yasingwa endashana wamuya enkoniye yobukama omungaro enke toye bagibwikya ahansi Wamuita akyali musigazi. Wamushonaza enshoni zaija kumuita. Waitu mukama ulibeerayi noija kweshereka ebiro byona. Ekiniga kyawe kiryaka nkomuliro kugoba maki. Waitu mukama ijuka orulengo roburora. Ijuka oko abantu bona babatonzire. Bali bitondwa bitaina ntege. Nimuntuki ayakurora atafire nowa ayakumuyuguruza omikono ya rufu mukama ekisha kyawe ekyakarai kiria ekyo wanayirire Daudi arobwe sigwa bwawe waitu mukama ijuka okwo bali kujuma omwiru wawe ijuka okwo ndikwegumisiriza ebijumi byamahanga gangi waitu mukama ebyababisha bange bali kunjuma enkorwa majuta yawe buliantu mbali alikugya omukama aishirizibwe eira iliona amina amina